Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys jį šabo dieną, kad galėtų apkaltinti. Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka, stok į vidurį. O juos paklausė, ar šabo dieną leistina gerą daryti ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti bet anie tylėjo. Tada rūšė juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, tarė tam žmogui, išties ranką. Šis ištiesė ir ranka atgyjo. Išėję fariziejai to jau ėmė tarti su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti. Jėzus su mokiniais pasitraukė prie ežero. Įkandin sekė didelė minė iš Galilėjos. Taip pat iš Judėjos, Jeruzalės ir Idumėjos, iš už Jordanės bei iš Tyro ir Sidono šalies, atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie jo darbus. Tuomet Jėzus liepė mokiniams laikyti jam paruoštą valtį, kad minė jo nesuspaustų. Mat jis buvo daugelį išgydęs ir visi ką tik vargino lygos, veržėsi norėdami prisiliesti. Taip pat netyrosios dvasios, vos tik jį išvydusios, parpuldavo priešais ir šaukdavo, tu Dievo sūnus. Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų. Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį. Ir jis paskyrė dvylika, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siūsti juos skelbti žodžio ir jie turėtų galę išvarinėti demonus. Paskyrė dvylika. Simona, pavadinęs jį Petru, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Juos pavadino Boenergės, tai yra griaustinio vaikai. Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfėjaus sūnų Jokūbą, Tadą, Simoną Kananają ir Judą Iskarijotą, kuris jį ir išdavė. Jėzui sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nie pavalgyti. Saviškiai apie tai išgirdę ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis netekęs nuovokos. Atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintojai sakė, jis turi Belzebulą ir demonų kunigaikščio gale jis išvaro demonus. O Jėzus pasivadinęs juos ėmė kalbėti palyginimais. Kaip gali šietonas išvaryti šietoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neįsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl jei šietonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno tik tada apiplėšia jo namus. Iš tiesų sakau jums, bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir pikžodžiavimai, kad ir kaip jie pikžodžiautų. Bet jei kas pikžodžiautų šventai dvasiai, tam amžiais nebus dovanota ir jis bus kaltas amžiną nuodėme. Jiem atsakė, jis turi netyrąją dvasę. Atėjo Jėzaus motina ir broliai, ir laukia sustoja per kitus, prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minė, kai jam buvo pranešta, štai tavo motina ir broliai bei seserys laukia stovi ir ieško tavęs. O jis atsakė, kas yra mano motina ir broliai. Ir apžvelgęs aplink sėdinčius pasakė, štai mano motina ir broliai. Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina.